Med rytmiskt vaggande häften vi gossar gör våran fred. Vår bygd har flätt, vår brist och plätt och vår hållning är något att se. Hej, vår blick ger trötta små löften och sura gatan förblir. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens musik? Jo, där kommer ju en gosse med en byxa som är rakt rakskiva. Vem ska hon ta hålla på sig, ty han får begära dansa jazz. Han är slank och svart som midjan, han lever i björn Han har skärp om lilla midjan, i pannan lök. Han och andra söta gossar, som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakberg frossar så får och Jan vippa i vårt lag. Han på höga klackar trippar som jazzsex för. Åke Svårsvik går för vippar hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt. Jag läste gamla romaner som är så tråkiga så att man axlas man får dem att och en brynja av plåt drog man på. Först turnerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har bäst. Hej, och där kommer ju en gåta en byxa som en rakniva. Smaka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och kort som midjan, han ler i mjög. Han har skärp om lilla midjan, i pannan lög. Han och andra söta gossar, som har törst på sina ögonlock. Och sitt lilla bakvägsfrossar, Lasse går och Jan vid Bajv och Klas. Han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i småsekoppor vippar Hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt.